سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani džemate, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu te barake wa ta'ala koji nas sastavi na ovako lijepom mjestu i u ovako lijepom skupu u zroju. I hvala mu na neizmjenim blagodatima kojima nas opšteni veoma poznatim i nepoznatim i donosimo salavat i salam da ne bi puno oduzimo vremena, ono što samo ukratno mogu reći da će, da će naš brat biti jedno duže vrijeme ovdje među nama, kako na području Magraja Zadovića, Tesna i da kažem slobodno na području Sidave Bosne. Tako i sve Bilbani, i sve Bilbani je već ovdje dolazio, pa ćemo vam treba gledati da uzavamo pomoć i još prisutno daje, ako će doći na, na ove prostore, gledati da, da da rasporedimo, da tako kažem, da niko od džemata koji traži i hoće znanje, hoće hoće, zikra i spominjanja Allaha se bar se očala i učavanja Allahove vjere, da neće niko ostati zanemaren ili osjećan.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi koji ste malo dalje priđite, osim onih koji su recimo bili na poslu pa umorni su pa bole ih leđa, mališ, neka se naslo ne ozidove, nije nikakav problem išao. A ovi koji su malo horni i raspoloženi, neka nam se pridruže u međudu ovdje, jel? Evo ovako. Kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala fi muhkemi tenzili savjetujući vjernike, znači savjetujući poslanika, sallallahu ta'ala alihi wa sallam, kaže uzvišeni وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ wa la تَفَرَّكُوا I svi se skupa Allahovog uđeta držite i nipošto se nemojte razjedinjavati kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed i mi stojimo na tome da je hadis sahih وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله يرضى لكم ثلاثة Allah je zadovoljan, Allah je vama zadovoljan sa troje. Allah je vama zadovoljan sa troje en ta'buduhu wa la tushriku bihi še'a da njemu samo robujete i da mu ništa ne pridružujete wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraku i da ste se vi prihvatite Allahovog užeta i da se nipošto ne razjedinjujete مَنْ وَلَّهُ i da savjetujete one kojima je gospodar subhanahu wa ta'ala dao vlasti nad vama. Znači misli se, misli se na vođe ili predvodnike muslimana. Ovaj ja vam je svima vama jasan, puno ste ga puta slušali, jel da Nekoga je utumačio na ovaj način, nekoga je tumačio na onaj način. Međutim, ono što nas zanima ovdje večeras, a i u narednom e, periodu u kojem ćemo inša Allahu ovdje boraviti među vama, jeste pravimo shvatanje riječi al džema'a ili pravilno shvatanje tog e, E, značenja ili pravilno shvatanje značenja ovog poziva koji nam je gospodar Subhanahu wa upućio kad je rekao el džema'a, znači džemijan, pardon, kada je rekao svi vi ili el džema'a, kako ulema tefsira po pitanju ovog ajeta imam Tabari kada govori o tefsiru ovog ajeta kaže وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا vi se Allahovog užeta skupa prihvatite ili držite i ščepajte ga, jel da ili stegnite se tog užeta, kaže da je to, da je Allahov uže šta? El džema'a, da je Allahov uže el džema'a, dok neki drugi od runa, znači komentatora Kur'ana kažu da je hablullah, da je Allahovo uže el ihlas, znači iskreno sa gospodarom, subhanahu وتعالى ili šta el ilm ili znanje koje čovjeka vodi ili približava uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok Ibn Taymije kada raspravlja o ovoj velikoj osnovi u islamu, kada raspravlja o ovoj izuzetno važnoj osnovi vjere, kaže وهذا الأصل العظيم kaže, a ova, kaže, velika i veoma važna osnova, وهو الاعتصام بحبل الله جميعا kaže osnova koja poziva ljude da se zajedno skupa čvrsto prihvate užeta gospodara subhanahu wa ta'ala wa alla yatafarraqa man huwa huwa man min a'zam usul al-islam i kaže nerazjedinjavanje kaže među muslimanima jeste jedna od najvećih i najzapaženijih stvari u islamu وَمِمَّا اللَّهِ بِهِ فِي i to je poruka uzvišenog gospodara koja je izričito naglašena e, po svojoj važnosti u njegovoj knjizi i kaže od toga dolazi i gospodareva zaštita čovjeku zbog toga dolazi gospodareva prijetnja čovjeku i to jeste savjet poslanika sallallahu ta'ala wasallam bez obzira da li govorili mi o opštim ili individualnim koristima džemata, o opštim ili individualnim koristima džemata muslimana. Kada govorimo o važnosti očuvanja džemata u islamu, prije svega treba pasti svakom od nas na um da se tu misli na džemat u koji je pozivao poslanik Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. I kada bilo koji od nas čita Kur'an, vidjet će da su većina ajeta objavljena u knjizi gospodara Subhanahu wa ta'ala u direktnoj vezi sa pozivom u vjerovanje u jednostku gospodara Subhanahu wa ta'ala. Znači govori se šta? Govori se o tevhidu u Allaha Subhanahu wa ta'ala. Više nego li o bilo kojoj drugoj stvari. Dok s druge strane kada čita sunet poslanika alihi salatu tu se potencira očuvanje izvornog učenja, izvornog vjerovanja u gospodara Subhanahu wa i puno puta ćeš naći i vidjet ćeš sallallahu wa kako e, zabranjuje ili kako savjetuje umet Islama da se klone strasti koje će ih odvući sa puta gospodara Subhanahu wa da se klone onih požuda koje će ih odvesti u pogrešan pravac to je u pravac izmišljanja novih učenja, u pravac izmišljanja novih ideologija, u pravac onoga od čega gospodar Subhanahu ta'ala nije nikako zadovoljan, a ono od čega gospodar Subhanahu nije zadovoljan, definitivno predstavlja šta? Definitivno predstavlja zid'a, definitivno predstavlja onu novotariju, a novotarija nije ništa drugo, draga moja braćo, do oblik sržbe gospodara subhanahu wa ta'ala prema njegovim robov, e, robovima, znači bid'at ili praktikovanje vjere, praktikovanje vjerovanja u Allaha ili praktikovanje ibadeta sa uzvišenom gospodaru Subhanahu wa ta'ala po načinu na koji to nije on objavio preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam je ništa drugo do šta do oblik sržbe gospodara Subhanahu wa ta'ala prema određenom tipu ili određenoj kategoriji ljudi koji su odbili da se pokore gospodaru Subhanahu wa ta'ala na način na koji se poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam savjetovao, savjetovao u njegovom sunnetu, pa tako, kada se riječ bid'a, znate da je to suprotno sunnetu. A kada znate da je nešto suprotno sunnetu, onda se sigurno zna da je to suprotno učenju sa kojim je uzvišeni gospodar Subhanahu wa poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa ljudima. I kada to čujemo, onda znamo jednu stvar, znamo jednu stvar, a ta stvar je sljedeća. Da učenje poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste istina od gospodara subhanahu wa ta'ala. Sve ono što mu se suprostavlja, sve ono što mu kontrira, jeste nešto što nema utemeljenja u vjeri, nešto što nema utemeljenja u islamu, a ono što nema utemeljenja u islamu odvodi čovjeka od pravog i istinitog prihvatanja čega uzeta gospodara Subhanahu wa Kada gospodar žele še'nu upućuje poziv ljudima i kaže wa atesimu bi svi se Allahovog uzeta čvrsto prihvatite i dođe čovjek koji će nešto izmisliti ili čovjek koji će nešto podmetnuti ili čovjek koji će jednostavno muslimanima servirati ono što nije od vjere onda će i sebe i druge odvesti u zabludu, ali problem nastaje kada? Problem nastaje u onom trenutku kada se dotična novotarija ili dotična stvar koja je ubačena među muslimane, jel da, e, u među muslimane, u korijeni, nađe mjesta među muslimanima i kada se u određenom periodu taj dotični bid'at ili ta novotarija pokuša, pokuša prikazati kao dijelom vjere uzvišenoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ima pravilo u vjeri. Znači to je pravilo, to pravilo postoji kod fakiha, znači kod onih pravnika, a isto pravilo i postoji kod onih usula, eh, u suli Juna, jel da, ili kod onih koji su utemeljeni eh, ono, onaj fiqh ili pravno učenje Islama, kažu da šta? Da dotični način na koji se opisuje neki ibadet ne mora imenicom koji je nazvan zaista u sebi nositi šta pravi smisao toga ibadeta. Znači, dotični način na koji se neki ibadet naziva ne mora u sebi nositi pravi smisao i težinu toga ibadeta. Dok se šta? Dok se praksom ne dokaže šta dok se praksom ne dokaže vjerodostojnost tog ibadeta utemeljenog na sunnetu poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Kome nije razumijeno neka slobodno kaže. Jer ima situacija kada nekada neko opisuje određeni ibadet, međutim opis tog ibadeta ne odgovara sa sadržajem ne odgovara sa sadržajem suneta poslanika i salatu wasalam, to jest ne odgovara sa dragi moji, ne odgovara sa onim što je uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala potražio od insana kada je u hadisi kuciju rekao šta najviše što volim čime volim da mi se moj rob e, dobliži je šta ono što sam mu ja propisao je tako ono što sam mu propisao od fardova od fardova ali kada se čovjek bude nastavljao približavati meni na filom, jel da, ja ću ga uzeti za svoje gnjidenike i za svoje šticenike i tako dalje i tako dalje. Kako se još prenosi u nekim hadisu kucima. Znači kažemo šta? Da se čovjek nasilom približava gospodaru Zuhanova Oteala. Jel tako? On farzom, oču, on farzom dokazuje postojanje imana kod njega. Pravite sada razliku. Fardom vjernik dokazuje postojanje imana po sebe. A čime čuva iman? Fardom ima? Ne. On dokazuje fardom postojanje imana. Ali iman čuva čime? Iman čuva sunnetom. Iman čuva na filom. A ta na fila je u stvari sunet poslanika ali i I onaj čovjek koji nije navikao na na filu, čovjek koji nije navikao na sunne poslanika alihi salatu wasalam, taj čovjek nije navikao kako će voljeti svoga gospodara Allaha subhanahu wa A ukoliko se u jednoj zajednici u džematu zabilježi ovaj negativni fenomen, nepoznavanje na file, onda kažemo da je o tom džematu šta taj džemat ne zna voljeti Allaha i njegova poslanika alihi salatu A džemat koji ne zna voljeti Allaha, i njegova poslanika će neminovno biti izložen čemu? Biće izložen fitneluku. Ti fitneluci će biti šta? Ti fitneluci će biti prije svega u obliku čega? U obliku međusobnog nerazumijevanja, u obliku međusobne nekomunikacije, a nerazumijevanje i nekomunikacija između muslimana na osnovi sunneta poslanika alaihi salatu wasalam, kasnije će izazvati šta, šejhovi moji? kasnije će, se neminovno izazvati međusobnu polemiku, međusobne rasprave, međusobne svađe, a svađe će u umetu islama, u džematu izazvati šta? Sada će izazvati slabost. I kada svađa izazove slabost, onda je šta, onda šta nastupa na scenu? Nastupa na scenu riječ poslanika sallallahu alihi wa sallam, innama jekulu zikbu minel ganemi hačije. Jel da? Znači jer kasnije, pardon. Zaista će vuk od onog stada koje si koju ovcu. Ona ovca koja se razvojila od stada, jel, odvojila se od stada. Jel da? Znači ne smijemo dozvoliti da potpadnemo pod riječi poslanika Alehi Salatu Veselam, te da sami sebi poistovjetimo sa animalnim svijetom, onim životinskim svijetom. Zna se da je ovca jeste, to je jedna dobra životinja, nevina, draga i tako dalje i tako dalje. Posebno kada vi bosanci vrtite one roštine i tako dalje i tako dalje. Jel? Znači ovca vam je od svih životinja najbliži prijatelj. Međutim, nije dozvoljeno da se vjernik poistovjeti sa ovcom u kojem smislu. U kojem smislu, braćo? Po pitanju napuštanja esencijalnog ili temeljnog načelnog učenja Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto? Zato što će to sve izazvati, kader gospodara subhanahu wa ta'ala. Znate da ima ljudi koji se pravdaju kaderom. Kažu ovo što se desilo, to je kader Allaha subhanahu wa ta'ala. Da, i ovo kader, i ovo kader. Ali znate šta u Lema Islama kaže? Tebi je dužnost da se kaderom boriš protiv kadera. Dužnost je da se kaderom boriš protiv kadera. U kojem smislu? U smislu da se čovjek ne smije pravdati kaderom gospodara Subhanahu wa ta'ala, već Treba se truditi da u kaderu gospodara Subhanahu wa ta'ala uvijek zauze, uvijek zauze ono mjesto koje je gospodar Subhanahu wa naumio za njega. Je tako? Imamo li delina? Ima delina. Ali samo sjetite se jednog hadisa kada čovjek bude položen u kamoš. Jel da? Pa kada vidi onog insana e, one raskomadane odjeće, odvratnog i ružnog izgleda, smrdi, pa će mu biti rečeno šta ovo su tvoja djela, jel tako? I onda će mu biti pokazano mjesto u džennetu koje mu je gospodar odredio, ovaj ga je odbio i zaslužio je džennemu vjedovima. Znači ta crka za zadovoljstvom gospodara Subhanahu Mata'ala, može se postići putem čega? Putem nafila jer ta na će te održati u džematu, ta ćete na sila, vidi, lahi ta'ala približiti svome bratu, značiš kako da ga poštuješ, značiš kako da ga voliš i trudit će se da ga nikada ne uvrijediš, trudit će se da nikada ne pregaziš preko njegove časti, jer zna da ti je gospodar Subhanahu wa ta'ala naredio da se zajedno sa njim pomažete da bi dostigli šta? Da bi dostigli vrhunac vjerovanja u gospodara subhanahu wa kada pa će muslimani svi kao jedan izaći da se bore na, putu gospodara subhanahu wa ta'ala da odbrane čast ove vjere a da odbrane šta i živote e, nemoćnih staraca nemoćnih e, žene i djece jel da, a da prije svega vjera gospodara subhanahu wa ta'ala da prije svega vjera gospodara Subhanahu wa ta'ala dominira, dominira u zajednici među ljudima. U tom kontekstu Ibn Jarir rahimahullah, znači kada se govori o džematu, znači kada govorimo o džematu, dragi moji, trebamo prije svega biti svjesni koje su karakteristike i sposobnosti svakog jednog pojedinca da bi na osnovu tog mjerenja mi bili u stanju da ustanovimo u stvari kolika je, koliki je koeficijent sposobnosti sa kojim mi raspolažemo u džematu. Zašto? Zato što je to sunet poslanika Alehi Salatu Zašto? Zato što je on cijenio ljude. Cijenio je sabe i kako i u odnosu e, i u suodnosu sa njegovom procjenom dotičnog sahabije poslanik Alehi Salatu ovom ili onom šta dao dotični emanet znajući da je on sposoban da se nosi sa ovim, a ona je sposoban da se nosi sa onim sa onim emanetom. E je tako šehovi moji, razumijete me, jel da? Ibn Đarir u tefsiru ovog ajeta, rahimahullah, kaže يريد بذلك تعالى ذكره وتمسك بدين الله الذي أمركم به Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala ovim ajetom želi da kaže prihvatite se Allahove vjere koju vam on naređuje wa ahdahu allazi ahidahu ilaykum fi kitabihi ilaykum min al-ulfati wal ijtima'i ala kalimati al-haqqi wa taslimi li amri I kaže da se prihvatite obaveze koje vas je on obaveza u njegovoj knjizi da se međusobno volite, da međusobno zajedno djelujete i da se složite na riječ istine i da se predate i da se potpuno predate da se potpuno predate na ređenju vašega gospodara Allaha subhanahu Allaha subhanahu wa ta'ala to jeste smisao poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada on kaže da su se jevreji da su se e, jevreji podvojili na 71 stranku kršćani na 72 a da će se umet a da će se ummet, e, njegov umet podvojiti na 73 stranke svaka će završiti u bila u vatri osim jedne i tu strikto naglašava da je to šta da je to el džemaat da je to el džema'a. Ali ta el džema'a je opisana, opisana u knjizi gospodara subhanahu wa ta'ala, taj je džemat opisan u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i to je džemat koji je sposoban da se prihvati odgovornosti onoga što je gospodar u naredio, to je džemat koji je sposoban da se uhvati u koštac sa društvenim izazovima baš u trenutku kada je najpotrebnije odazvati se Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Zato mi ne smijemo dozvoliti da nas nazivaju pogrednim imenima, a da smo mi dali razloga za to. Ne smijemo dozvoliti da nas nazivaju neukima, da nas nazivaju trapavima, da nas nazivaju nesposobnima, da nas nazivaju onima koji su uvijek u svakoj situaciji raspoloženi da se međusobno sukobe, sukobe i da od nas nema ni traga ni glasa u zajednici u kojoj živimo i u kojoj djelujemo. Ne smijemo dozvoliti. Zašto? Zato što ukoliko se riječi tih fadira, tih pokvarenjaka, tih munafika, tih nevjernika, zaista obistine, onda je to šta? onda je to kazna od gospodara Subhanahu wa ta'ala zbog naše nesposobnosti prihvatanja emaneta da se vi zajednički djelujemo i pomognemo vjeru gospodara Allaha subhanahu gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala što se tiče pravilnosti prihvatanja knjige gospodara subhanahu wa ta'ala i pridržavanja iste Ibn Kajim al-đauzije, rahmetullahi alej, to veoma lijepo, to veoma lijepo objašnjava. Oni su naša ulema, oni su naši učenjaci, gospodar je subhanahu wa ta'ala nadasnuo te ljude shvatanjem njegovih riječi, riječi njegova poslanika sallallahu alaihi sallam i mi kažemo da ni za moment ne odstupamo od onoga što nam ulema islama ostavlja. Mi kažemo, braćo, dobro me slušajte, jer ovo što vam sada govorimo, ovo su stvari koje vam se ponavljaju u menheđu. Ovo su stvari koje vam se ponavljaju šta u menheđu. Ovo su stvari oko kojih se vrti ona cijela dendena, jel da? Ona cijela rasprava. Na čemu ste? Pa šta vi to zagovarate? Pa šta vi to propovjedate? Pa ko ste? Pa šta ste? Pa dajte objasnite, pa dajte argumentujte. Jel da? Znači Ibn Kajim al kaže, on je jedan od naših učenjaka, kažemo, i mi ne proizvodimo ništa od sebe, niti govorimo nešto, a da zato nemamo argumenta, jel da, barem jednog od uleme, islama od uleme Serafa ili kasnijih generacija, a da se ništa ne pozovemo na njega kad o tome govorimo. Pa tako Ibn Kajim al-đauzije, rahimahullah, kada objašnjava bit važnosti pridržavanja ka knjizi uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, kada govori o onom i atisamu, kada govori o zajedništvu i džematu muslimana, da je opis koji će biti sasvim dovoljan svakom jednom od nas. Opis koji će ti otvoriti oči, opis koji će ti dati smjernicu, opis koji će ti i kako pomoći da rasaznaš i da spoznaš sunet poslanika alaihi salatu wasalam kod svog sugovornika ili kod onoga koji raspravlja s, te, s tobom o bilo čemu, je tako? Kaže Ibn Kajim al-đauzije o tom pridržavanju knjizi gospodara subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ تَحْكِيمُهُ دُونَ أَرَاءِ الرِّجَالِ وَمَتَايِسِهِمْ Kaže, pridržavati se knjige gospodara subhanahu wa ta'ala. To znači da samo po njoj sudiš, da se samo po, e, na, na Kur'an kao sudac pozivaš i da zanemariš bilo kakve, kakva mišljenja, bilo kakve stavove ili kijase, to je analogije, to je mjerila ljudi koji će pokušati u dotičnom trenutku u nekakvoj situaciji da sebi dokazu kroz Kur'an da se treba postupiti ovako ili treba se postupiti onako, a ti znaš da čitaš sunet poslanika alaihi i vidiš gdje oni griješe i neće se prihvatiti onoga u što se oni pozivaju. Zašto? Zato što borba između kufra i imana traje do sudnjega dana. Ali također će trajati i borba između sunneta poslanika alihi salam i bid'ata novotara koji žele da putem svojih novotarija ucrnu svjetlo gospodara subhanahu wa ta'ala, a da nisu ni svjesni toga. Kažem da ponekada nisu svjesni toga. Zašto? Zato što možda neki među njima imaju dobre namjere, neki među njima mi, neki, neki među njima nisu objavili javno neprijateljstvo sunetu poslanika ali i sratu sram, međutim zbog onoga na čemu oni ustraju zbog poziva putem kojeg oni iskrivljuju objavu gospodara subhanahu wa ta'ala ne mogu biti amnestirani od odgovornosti pred gospodarom subhanahu wa ta'ala jer su među muslimane svojim pogrešnim i tendencioznim tumačenjem Kur'ana unijeli nered i unijeli ono zašto nas okrivljuju da mi to radimo. Kad kažu vi sijete razdor, vi sijete smutnju, vi razdvajate, naprotiv, oni su ti koji su razdvojili oni su ti koji su posijali smutnju neprijateljstva i netrpeljivosti među Allahovim robovima. Zašto? Jer u nemogućnosti da pravilno protumače knjigu gospodara Subhanahu ta'ala, oni su pravdu postavili na mjesto nepravde, a nepravdu su postavili na mjesto pravde. Zato čitaš kako gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže kada opisuje ljude koji su željni tendencijoznog, pogrešnog tumačenja Kur'ana, gospodar kaže, fa emma allazine fi kurubihim zejhun, fe je sebi unema Kaže, oni u čima je srca bolest. Oni uvijek slijede šta? Slijede one man, manje, manje jasne ajete. Jel da? Ajeti su jasni. Međutim, oni žele da te ajete prikažu kao nešto nejasno, kao nešto nedokućivo i na taj način žele zabraniti da se šta, da se knjiga gospodara Subhanahu wa iščitava onako kako je objavljena poslaniku alihi sallatu i naprotiv žele je prilagoditi svojim trenutnim potrebama. Zašto? Zato što ibtiga je fitneti u ibtiga zato što žele smutnju među muslimane time što će tendenciozno i pogrešno protumačiti riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala. Na taj način oni su džemat rastjepili, na taj način oni su među muslimane uneli razor. Zašto? Jer onog trenutka kada musliman, kada vjernik nije sposoban da razumije riječi svoga gospodara Subhanahu wa ta'ala, sigurno će mu nastupiti furka sigurno će nastupiti šta? Razjedinjenost u redovima robova uzvišenog gospodara Subhanahu Kako je uzvišeni gospodar Đelešanu sjetio svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je on imao problema sa mušicima Mekke. Mušici Mekke su navalili sa svih strana. Znači, ne, sad ne želim da kompariram da znači uporedim između mušnika Mekke i Bidačija da se ne razumijemo Jel da pa da nam neko ne kaže, evo ne vidiš ovi su to su oni, znali smo mi da su oni to, jel da? Ali vidi jedna komparacija. Čitaš Kur'an i Kur'an ti otvara vid. Mozak ti se, Kur'an razbistruje čovjeku mozak. Zašto? Zato što gledaš pogledom srca, jel da? Jer srce se treba pokoriti gospodaru Subhanahu wa ta'ala. A samim tim šta? Samim tim cijelo, cijelo postojanje čovjeka, jel da? Jer poslanik Ali Sratu Sram kaže da ono, e, da se svi organi tijela obraćaju jeziku. Znaš ono kada čovjek ustane od spavanja, kaže, boj se Allaha, ako si ti pravila, i mi biti pravi. Ako si ti nešto ovako i nisemo propasti zajedno s tobom. Jel da? Pa kada čovjek ustane sa zikrom gospodaru Subhanahu i sa nijetom da bude od koristi džematu muslimana, onda će gospodar Subhanahu sada da, da to srce bude zdravo. I da nosi od tog srca bude pokorni i iskreni rob uzvišenog gospodara Zuhanova sada, koji će služiti Allahu vjeri. Naprotiv, onaj koji ustaje i ne zikri gospodaru Subhanahu wa u nijetu da ujedini muslimane. Kakav čovjek će i toga dana biti insan od kojeg će umet islama vidjeti samo dva, a nikako dobra. A nikako šta? Dobro. Zato vidi poslanika i Salatu sram, kako ga je njegov gospodar Đevle Šarmi tješi. Kaže mu ja jel da? Sad po pitanju ovog značenja sin, Allah vada šta znači ovo sin, Horuful Mukata, kažu mu Fesirun, znači ona ispreki, harfovi, ali ima nekih eh, festira, recimo e, imam e, Šaukjani, rahimahullah, u njegovom tefsiru Fethul Qadir, jel da po pitanju tefsira e, riječi, ove riječi Jasin, kaže da je među selefima bilo takvih koji su govori da je Jasin znači o Muhammede, da? Neki kažu ja insan oti čovječe. Zašto? Zato što odmah nakon ovog poziva a, subhanahu wa ta'ala obraća poslaniku sallallahu ta'ala alihi u svakom slučaju, krajno značenje jasin prepuštamo gospodaru Subhanahu wa ta'ala i ovo nam nije tema razgovora. Kaže jasin, on Kur'an i Hakim. Vidite kako gospodar Subhanahu wa ta'ala teši poslanika alihi sratu wasalam. Ne mu o Muhammede, znači ti si taj i taj, o Muhammede, nije se napustio gospodar, ima to na drugom mjestu, jel da? Ali prvo gospodar Subhanahu wa ta'ala želi da potvrdi pravu i istinitu i konačnu mudrost. Kaže Jasin od Kur'an Hakim. Jasin, tako mi Kur'ana mudrog. Kaže gospodar Suhanova Tara, tako mi Kur'ana mudrog. Njegova je riječ najmudrija, njegova je riječ najsadržajnija, njegova je riječ najsvrsishodnija, njegova je riječ najmudrija. Pa posle poslaniku alihi se wasalam potvrđuje Inne le minel murselin. Zaista si ti jedan od poslanika. Zaista si ti jedan od poslanika. Došla je, šta, došla je potvrda od gospodara iznad sedam nebesa subhanahu wa ta'ala. A na siratin mustaqim, i da bi se zapečatilo još više, na pravom si putu. Ti si taj na pravom si putu i nema ono što oni govore, to je batin, ono što oni žele da ti pripišu, to nije istina. Ono što oni kažu da ti nemaš mudrosti, da se ne znaš obhoditi, da ne znaš poštovati običaje, da ne znaš ispoštovati tradiciju, ništa od toga nema veze. Ovo je mudrost koja se tebi objavljuje, ti si na pravom putu i ovo je objava od moćnoga i premilostivoga. Ovo je šta? Ovo je objava od moćnoga od premilostivoga na taj način uzvišeni gospodar Subhanahu ta'ala sjeći toga poslanika, dokazujući mu da je mudrost samo ona mudrost koju vjernik crpi iz riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala, a koju praktično doživljava preko sunnata njegova poslanika Muhammeda sallallahu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Koliko već govorimo kod mene je ovo stalo subhanahu wa ta'ala da vam mnogo ne oduljimo. Koliko? 35 minuta, taj. E, znači, u tom kontekstu jesu i riječi Ibn Kajima je Dželzije, jel da? Kad kaže da je iskreno i pravilno e, prihvatanje knjige gospodara Subhanahu e, Znači, prihvatiti Kur'an kao sud prihvatiti ovaj Kur'an koji je pun mudrosti. Znači ovo je mudrost, knjiga gospodara je mudrost, ništa drugo. A kaže da se ne osvrše na viđenja, na mišljenja, na stavove, na, neka na neka izopačena mjerila ljudi kada šta ovi odstupe od pravilnog tumačenja riječi gospodara Subhanahu ako oni odstupaju od pravilnog tumačenja e, Kur'ana gospodara Subhanahu wa ta'ala, takvi će sigurno odstupiti od pravilnog tumačenja značenja sa el džema'a. Kako se prihvatiti zajednice muslimana, muslimana i takvi neće biti u stanju da odrede i da prepoznaju blagodati karakteristike i svojstva onog zemata u koji gospodar subhanahu wa ta'ala odliva. Zato Ibn Kajim al kaže da se treba kloniti stavova takvih ljudi u omakulatihim treba se kloniti načina na koji oni razmišljaju treba se kloniti njihove logike a logika čovjeka je ta koja njemu daje za pravo da šta kada on postavi svoj veuk ili čestost kako kaže Ibn ima Zeudije, jel da, jer je on puno raspravljao o dervišima, puno je raspravljao o sufijama, ali danas se vidjeti kod nekih ljudi, iako ne pripadaju sufijskom džematu. Ne kažu za sebe da su derviši, jel da? Vidjet ćeš ih danas šta? Vidjet ćeš ih da kod tebe imaju svojstava dervišizma, tog sufizma. Kada? Kada u određivanju smjernice u kojem se treba usmjeriti pozivu knjigu gospodara Subhanahu wa sude svojim razumom, a ne sude knjigom gospodara Subhanahu wa ta'ala. Zato se treba kloniti, kloniti logike takvog čovjeka, treba se kloniti njegovog zeuka, to je kako Ibn Kajima Dozije kaže, ona opisujući onu dervišku slast, kada kažu, samo se e, strastveni, zaljubljeni, kaže, u, u, apsolutnog, u apsolutnog e, gospodara, samo takav može osjetiti e, ili okusiti slast vjerovanja u njega. Da, to je riječ istina sa kojom su oni, žel, oni željeni zabludi. Jel da? I Blokajna Đelzije kaže da i takvog ne treba slijediti. Ili ono sahibul kešef, ili onaj koji kaže da se meni otkriva to, otkrio mi se to, spoznao sam odvjere, ovo, približio sam se Allahu na ovaj način, ili mi vidiš, mi smo došli do ovog zaključka da znamo da je to tako. Ne. Već ta treba smjernica u svemu tome i pravilo biti jedno te isto. Jedno jedinstveno pravilo. Pravilno isčitavanje riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala. Jer pravilnim isčitavanjem riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala ti ćeš biti u stanju šta, rekli smo malo prije, da prepozna svojstvo i karakteristike onoga koji slijedi sunet poslanika ali i sratu i da se na osnovu toga razvije tvoja ljubav prema tom čovjeku, da se na osnovu toga razvije tvoja suradnja sa tim insanom, da se na osnovu toga razvije tvoja envala sa tim insanom, jer zašto je propisan propis envala u islamu, znači potpuno prijateljivanje, i nesebično i bezrezerno izražavanje prijateljstva, ljubavi i bratske bliskosti sa muslimanom, zašto postoji protiv tervora u islamu, ako ne zbog ovog jedinog razloga, a koji je taj razlog? Uspostavljanje džemata među ljudima, upravo onaj džemat koji će biti sposoban da odgovori, da odgovori na šta? Na izazove koje nam svakodnevno nameće ova zajednica ispunjena širkijatima, kufrijatima, zahilijetom, bidatima i onim što je strano knjizi gospodara subhanahu, knjizi gospodara subhanahu wa Ta'am. Kaže Ibn kaže pa ko nije u stanju da razabere ovu istinu, Znači da ne slijedi samo ove ljudi koji su se udalili, udalili, udaljili od Kur'ana. Da ne slijedi njihova prazna mišljenja i tako i tako dalje. A kaže, ko nije u stanju, kaže, da ovo osjeti kod tebe. I kaže, nije u stanju, kaže, da ovo proživi u svom životu, kaže, taj će biti, e, taj će biti, e, e kako se kaže Allah, taj će biti udaljen, taj će biti udaljen, nije, izraz udaljen, pravilno na nešto, ne mogu nikako sad da prevede. Znači, e, taj će biti, Allah mustan, kako se kaže onaj, uskraćen, ko je to rekao? Uskraćen, džazakava kaj, uskraćen, barakala fik, barek fik, mislim, nemojte spavati, brate, zato kaj, to si trebao, a ne, brate, Znači, takav će biti uskrašen čega? Takav će biti uskrašen pravilnog prihvatanja Gospodarene knjige Subhanahu wa ta'ala. Zašto? Jer sad Ibn Sajma Đuzija nastavlja dalje, se dinu kullehu fil jesi sami bihi obi habli. Kaže, jer Allahova vjera je sva u prihvatanju u prihvatanju čega? U ispravnom prihvatanju i ispravnom isčitavanju Allahove knjige i pridržavanja njegovog užeta. A rekli smo šta njegov užet. Neki mu fesirum kažu šta da je to ihlas, dok neki drugi mu fesirum kažu da je šta el džema'a. Ja me razumijete šehovi. Ilmen wa amana. Kaže znanjem i djelom wa ihlasan wa si'anatan wa mutabeatan wa na razalik ila kijama. Mislim dalje od ovoga ne moramo više raspravljati. Kaže Ibn Kajma džuzije, kaže, znači, to je, tako se treba prihvatiti Allahov vjera, tako se treba prihvatiti tog užeta, kaže, znanjem i djelom, iskrenošću, pomaganjem, samo uzvišenim gospodarom Subhanahu wa ta'ala i njegovom objavom, wa mutaba'atem, slijepo slijedeći sunet poslanika alihi sratu wasalam u ostimrarana na zelike i na jomir kijame a postavlja uslov je taj uslov u ostimraran e, a na zelike i na jomir kijame kaže i da se na tome ustraje do čega do sudnjega do sudnjega dana Znači, ako nema ustrajnosti, opet taj sam ili opet to pridržavanje ka Allahovoj knjizi ili ostvarivanje džemata nije moguće. Nije šta moguće. Zato ćete vidjeti radi radijallahu ta'ala anhu u njihovoj međusobnoj komunikaciji jedan je drugom gledao u oči. Jedan je drugom slušao riječi. Jedan je drugog posmatrao kako se ovaj ponašao u ibadetu. Zašto, braćo? Šta mislite zašto? da bi u njemu pronašao ono što je osjetio oko sebe. Jer da vidi, ako ja osjetim ovo, ako drugo ovoga vidim nešto drugo, onda sam ili ja pogrešio ili on pogrešio. A gospodar Subhanahu daje, šta? Daje da su srca ashaba radi Allahu ta'ala anhu najbolje od tih ljudi, zato je odredio da budu e, njegovi pomagači, gospodar Suhana je odredio da oni budu pomagači poslanika alih sratu wasalam, i šta? Jedan drugog posmatraju ne bili vidjeli znakove imana koje su osjetili kod sebe. I to i jeste srž, to i jeste bit čega naređenja gospodara Subhanahu wa ta'ala kada, no, kada on kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى i pomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Ako si pronašao kod svoga brata tragove bogobojaznosti, onda si pronašao kod njega tragove čega e, dobročinstva. Onda će se truditi da tragove tog dobročinstva i te bogobojaznosti pronađeš i kod sebe. I trudit ćeš se da to nadogradiš, da to usavršiš Allahovim izunom, a i da njemu pomogneš da on to isto učini. Je tako? To je onaj džemat, to su oni pripadnici ili članovi onog džemata u koji gospoda Subhanahu wa poziva kada poslanik alihi preko svoga poslanika alihi sratu u Kur'anu, a i u koji poziva poslanik alihi sratu kada kaže da će se samo jedna spasiti, a sve će biti uništene. Jel da? Koja je ta? Va ena alihi dijevmu ashabi. To je ona koja je na ono, na onom na čemu sam ja danas i moji ashabi. Nadam se da ste me razumijeli, ja vjerujem da ste me razumijeli, inša Allah, ta'ala. E, molim, inša Allah, da sam bio dovoljno jasan. Molim gospodara, inša Allah, ta'ala, da nisam nešto iskomplikovao, pa da vam nešto nije ostalo nejasno, jel Ako ima šta nejasno, slobodno mi recite. Međutim, kad sam bio kod šeha Albanije, rahmetullahi alaikum, znači, dobre sam dvije godine sjedeo pred tim čovjekom, rahmetullahi alej, kao što vi sjedite sad ovdje E, kao što ja sjedim ovdje sa vama, jel da? I uvijek bi nam nešto govorio, ja mladić nisam ga razumio, sada sad ga i kako dobro razumijem. Sad ga dobro razumijem, rahmetullah Uvijek nam je govorio, kaže slušajte me dobro šta ovdje govorimo. Kaže jer mi ne smatramo sebe najučernijim, ne smatramo sebe najbogobojaznim, ne smatramo sebe najboljim od svih ljudi. Ali jednu stvar znamo, ovo što ćete čuti kod nas, nećete čuti kod drugih. Rahmetullahi ali. Tako da i mi kažemo, ovo što ćete čuti kod nas, nećete čuti kod drugih. <laughs> A nadamo se gospodaru Subhanahu wa ta'ala da ćete čuti još bolje i još ispravnije, inša Allahu ta'ala. سبحانك اللهم بك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير ما شاء الله ما Kaže, brat, kaže, bit veselja, nije, nije sve tuga, jel? Da bi došli do tog veselja, moramo proći kroz ove tužne periode osaznavanja i, i, i samo osvjestivanja. Maglo je kod vas? Prije nego se raziđemo, dobro je da sam ja čuo, doći ću išta. Ja, e, dobro, on je sklonio sve ne. Thank you.